Tu klausies raidījumu Baznīcas tiesību līkločos. Kāpēc baznīcā ir likumi un kādi tie ir? Lai top slavēts Jēzus Kristus, dārgais radio Marija klausītāji, ļoti liels prieks man katru no jums ir uzrunāt šodien šajā zvaigznes dienā, kad svinam to, ka trīs ķēniņi – aizgāja apmeklēt Jēzu, un tādējādi Jēzus tika atklāts tautām, kā pasaules karalis. Un e, tāpat arī pieļauju, ka lielāko daļu no jums šajā gadā attālināti kontaktēju pirmo reizi, tad arī novēlu arī priecīgu un sveitīgu Dieva žēlstībām bagātu šo jauno gadu. Un atkal esmu es šeit priestiris Renārs Birkovs e, baznīcas tiesību līkločos par baznīcas kanoniskajām tiesībām. Un e, pagājušos mēnešos mēs ļoti daudz runājam par baznīcas struktūrām, par dažādiem amatiem baznīcām, par to, kas vispār ir kanoniskās tiesības. Tad e, šodien tā tēma ir e, par sakramentiem, nedaudz arī par liturģiju. Un tieši varbūt šorien varētu rasties jautājums, ka sakramenti, tie, kas varbūt biežajam pie grēksūdas un svētās komunijas – zinām to, ka tā ir tāda ļoti tieša saikne ar Dievu, tāda pat ļoti intīma saikne ar Dievu, ka mēs saņemam viņa piedošanu, eh, saņemam viņa žēlastību eh, tādā ļoti īpašā veidā, un eh, liekas, kāds šeit sakars varētu būt ar baznīcas kanoniskajām tiesībām, jo tas taču tik ļoti garīgs, ka tās sakramenti, kā zinām, ka tās ir tās Dieva žēlastības, kas ir ļoti lielas, bet tādā redzamā veidā – Un kanonisko tiesību kodeksā ir ceturtā grāmata, kas runā par baznīcas svētdarīšanas uzdevumu, kur to starp runās par sakramentiem, par, e, par svētībām, par sakrālām celtnēm, svētvietām, kas tādā ziņā ka arī norāda uz šo baznīcas svētdarītāja uzdevumu. Jo, kad Jēzus uzkāpa debesīs, viņš saviem mācekļiem teica, ejiet un māciet visas tautas, kristīdiem tās tēva un dēla un sātākara vārdā. Un, protams, ka viena lieta ir tas, kad māca, un otra jau tad, kad kristī. Un kristība tas ir pats pirmais sakraments, no kur arī izriet citi jaunās derības sakramenti, par kuriem katram no šiem septiņiem sakramentiem ir savs pamatojums svētajos rakstos, evaņģēlijām. Uh, Un eh, tas ir tas baznīcas svētdarītāja uzdevums, ka baznīca svētdara Kristus vārdā pasauli, svētdara cilvēkus. Un tieši mācekļiem tika uzticēta šī vara, jeb apustuļiem, un vēlāk tā līdz mūsdienām to veids pāvests kopā ar bīskapiem un priesteri diakoni, veids šo baznīcas eh, svētdarītājas uzdevumu. Un, eh, protams, kā jau minēju tā tāda ļoti garīga pieredze, un tiešām, kur sastopas Dievs ar cilvēku tādā ļoti īpašā veidā, pieņemot sakramentus. Un arī Jēzus saviem mācekļiem teicis, par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Un, protams, ka katram ir tiesības saņemt Dieva žēlastības. Bet, eh, lai mēs varētu saņemt šīs Dieva žēlastības, šos svētos sakramentus, tā prasa arī cilvēka to tādu iekšējo nostāju – tādu dzīves stāvokli, aicinājumu, un, un tur arī iejaucas baznīcas kanoniskās tiesības, lai cilvēks būtu pēc iespējas labāk sagatavots sakramentu pieņemšanai, lai viņš labāk apzinātos, kas tas par sakramentu ir, vai vienalga tas ir laulības sakraments, vai slimnieku sakraments, vai grēksūdze, vai kristība, ka viņš saprot, kas tas ir, un e, saprot, kādi ir varbūt arī tie viņa šķēršļi, kas varbūt reizēm viņu varētu atturēt, jo Jo, lai varētu pieņemt sakramentus, mums arī jābūt brīviem no grēka, jābūt arī atvērtiem Dieva žēlastībai, un tāpat arī jāņem vērā tā mūsu dzīves situācija, kurā mēs atrodamies. Un eh, jā, ikvienam ir tiesības, kā saka svētie raksti, ka baznīcas ganītāji, un svētie raksti tieši kanoniskās tiesības saka, ka baznīcas šie ganītāji, viņi mm, bez pamata nevar atteikt sakramentus, ja vien tas, kurš lūdz šo sakramentu, ir tam atbilstoši sagatavots un arī viņam ir arī viņa tās, tas stāvoklis, tā situācija ir atbilstoša tam. Un kat, kā tad varētu tā runāt, ka katram ir tiesības, bet te lūk, baznīcas tur tēvi var pateikt, ka tur tas drīkstiet pie komunijas, tas nedrīkst, un tam būs grēku piedošana, un tam nebūs. Tad eh, šeit atkal par tām tiesībām varam runāt, salīdzinot ar eh, autovadītāju apliecību nu, arī viņas saucam par tiesībām, jā, kāds ir nokārtojis tiesības, nu, viņam ir tiesības braukt, viņš, viņam ir autovadīta apliecība. Bet tad, kad pieņemsim tad tāds salīdzinājums, tad, kad tas vadītājs ir lietojis daudz alkoholu, viņam ir tiesības, bet viņš nedrīkst tās izmantot tajā brīdī, kad viņš nav atbilstošs, lai izmantotu šīs tiesības. Un līdzīgi arī varbūt ar sakramentiem, piemēram, Saka, kāds, kurš dzīvo grēka stāvoklī, nevar iet pie komunijas. Nav tā, ka viņam tā komunija ir aizliegta, bet, diemžēl, ir kaut kāda dzīve tā neregulārā situācija, piemēram, viņam tur laulības lietas nav sakārtotas, ir kopdzīve bez laulības sakramenta, nu, kas viņam tomēr uzliek šķēršļus izmantot šīs tiesības šo Dieva žēlastību, jo viņš tādā patstāvīgā grēka stāvoklī atrodas, un tas ir tā kā tiesības viņam ir, bet viņš viņas nevar izmantot, jo tas ir tā viņa stadija, tas viņš stāvoklis ir tam neatbilstošs. Un ar to arī nodarbojas baznīcas kanoniskās tiesības, izskaidrojot, <clears throat> kādi, kād, kādam ir jābūt cilvēkam, lai viņš varētu saņemt konkrētos sakramentus. Un eh, sakramentu svinēšana un liturģija visā kopumā, kaut arī tā, kā jau daudzreiz minēju, ir tā privātā, tāda tieši saikne cilvēkam ar Dievu, bet tā ir arī baznīcas kopējā lieta. Un, jo, kā arī teoloģija mums māca, ka pati baznīca ir kā tas vienības sakraments. Un tāpēc arī liturģija, baznīcas liturģija un sakramentālā dzīve notiek baznīcas iekšēnē. Līdz ar to notiek pāvesta un eh, bīskapu vadībā pāvests un bīskapi, tie ir apustuļu pēcteči, kuri turpina šo Jēzus darbu pasaulē, tostarp arī šo svētdarīšanu caur svētajiem sakramentiem. Un, eh, un šeit, gribot, negribot, tomēr, tad, kad mēs pieņemam sakramentus, ir šī baznīcas starpniecība, jo baznīca ir vienota ar Kristu, kā arī svētie raksti saka, ka, ka, ka baznīca tā ir Jēzus Kristus miesa, Un līdz ar to, ja tā ir viņa miesa, tad Jēzus ir baznīcas galva, kā apustulis Pāvils saka, un baznīca viņa miesa, tad saprotam to, ka galvu no miesas nevar atdalīt, ka tie ir vienoti. Un ja cilvēks pieņem Kristu, viņš nevar nepieņemt baznīcu. Un, ja viņš pieņem svēto komuniju, viņš pieņem Kristu, viņš pieņems visu baznīcu. Un, ja viņš īsteno pieņemot grēksūdzes sakramentu, šo gandarīšanas sakramentu vai kristības sakramentu īpaši pieņemot Viņš nav tā, ka viņš tikai kopā ar Kristu ir nokristīts, bet ne ar baznīcu, jo tās ir divas nedalāmas lietas, un tāpēc arī e, šī baznīcas vienotība ar Kristu arī izpaužas īpašā veidā sakramentu svinēšanā. Kaut vai pieņemsim ar kristību, cilvēks viņš tiek nokristīts, viņš ieiet baznīcā. Viņš ir baznīcas loceklis, gribot vai negribot. Un tas arī ir mums jāsaprot to, ka kopā ar Kristu mēs esam iesākuši šo jauno dzīvi. Un ne tikai ar galvu, bet bet ar visu viņa miesu, ar viņa baznīcu. Un tāpēc, tāpēc arī uh, <clears throat> baznīca ir apustuļu tas uzdevums, pāvest un bīskap uzdevums un arī pārējo garīdznieku uzdevums rūpēties par to, lai cilvēki uh, pieņem šos sakramentus atbilstošā žēlstības stāvoklī, ka viņi to ir izskaidrojuši, kādi, kādi ir nosacījumi katram sakramentam, un uh, redzam tiešām, ka šo tādu uh, divu, divas dimensijas sakramentu realitātē. Ja? Ka tā viena ir, ka mēs katrs personīgi tiekamies īpašā veidā ar Jēzu, tā garīgā dimensija, tā neredzamā, tā tiešām neredzamā lielā Dieva žēlstība, ko mēs tajā visā saņemam. Un e, otru, otrkārt, otrā dimensija, ka mēs to lielo žēlstību saņemam caur baznīcu, kopienu, kas ir Jēzus Kristus miesa – Un eh, tāpēc arī liela loma ir šeit baznīcai nosakot šos uzdevumus, nosakot šies, šos, šo kārtību, kādā notiek sakramenti. Un tāpēc arī vēlāk mēs apskatīsim, eh, kā dažādā baznīcas hierarhijas līmeņos īstenojas šī noteikšana, šī sakramentu noteikumi, un eh, vēlāk arī trešajā sadaļā mēs pāriesim jau uh, pie, pie tā, ka iziesim cauri visiem septiņiem sakramentiem un ko kanoni saka tādās īsās līnijās par katru no tiem, jo, protams, nav iespējams tā padziļināti varbūt iziet katru sakramentu, tur jau katram vajadzētu pa pusi raidījumam vai vismaz ceturdaļu raidījumu katram sakramentam, bet tās galvenās lietas, ko kanoni saka par katru no sakramentiem. Un ka tas nav tikai tāpēc, ka tur pāvests, biskupi kaut ko ir izdomājuši, kā tur to visu sarežģīt dzīvi cilvēkiem vai nē, bet tas ir tāpēc, lai tiešām šis sakraments būtu auglīgs, lai viņš būtu pareizajā vietā īstajam cilvēkam, kā žēlastību nesošs uh, līdzeklis, kas viņam palīdz tuvoties Dievam, kļūt svētam šeit virs zemes jau. Un, e, un tad arī tagad ieklausīsimies dziesmā, Un pēc dziesmas atgriežoties, mēs jau arī iesim tālāk, eh, apskatīsimies, kā dažādos baznīcas hierarhijas līmeņos eh, notiek šī likumdošana, kas attiecas uz sakramentu svinēšanu un sakramentu pieņemšanu. Tagad ieklausīsimies dziesmā. cieti, lai tevi pasorgoj, savu vaigu, lai por tevi jis apgaismoj, lai ir tev žēlīgs, lai tev pīsavierš, tuvoj mīļš. Esam atpakaļ, dārgie rādījumi arī klausītāji, un e, šodien raidījums baznīcas tiesību līkločos par baznīcas kanoniskajām tiesībām, un tad, e, ja jums ir kādi jautājumi, piezīmes, kaut ko komentēt gribat, droši var e, zvanīt arī uz studiju 67 969 131 vai arī rakstīt studiju, tad pa tālruni 266 77 272. Un šodien mūsu tēma ir par eh, sakramentiem un kāda kanoniskajām tiesībām saikni ar sakramentiem, kā no sākuma minēju, ka <clears throat> varētu rasties tā neparasti, ka sakramenti tā tāda arī ļoti dziļa personīga pieredze mūsu tikšanās ar Dievu, un kur tur vēl kaut kādas tiesības var pa vidu jaukties. Bet, kā jau pirmā daļā noskaidrojām, ka, eh, ka tieši caur baznīcu īstenojas arī Kristus svēdarīšanas darbs, jo Kristus un baznīca – ir kā galva, Kristus ir galva un baznīca ir miesa, un ka nevar to visu tā atdalīt, un, un tieši apustuļiem, kā baznīcas pārstāvjiem, tika nodot šis uzdevums kristīt visas tautas, svētdarīt visas tautas, tad arī viņi to dara saskaņā ar era evaņģēliju, ar kunga vārdu, un arī tāpēc viņi izdod dažādus likumus par sakramentiem, kādi ir nosacījumi, lai pieņemtu katru sakramentu, kāda ir šī iekšējā sagatavošanās – arī tāda fiziskā sagatavošanās, teiksim, arī vecuma ierobežojumi un, eh, un tā tālāk. Un, eh, eh, protams, sakrament, nosacījumi un likumi, kas attiecas uz sakramentiem no kanonisko tiesību puses, ka tas nav tas pats, kas liturģijas tie nosacījumi, jā, tur, piemēram, zinām, ka svēto misi, kad svin, tad tur kādā kārtībā, kā tur priesteris rokas tur, kā viņš ir ģērbies, eh, vai kā tur piekalpotāji, ko dara, to kanoniskās tiesības nenosaka to, vairāk apskatā liturģija, kas ir cita jau disciplīna, cita sfēra eh, teoloģiskajās zinībās, tās mm, ceremonijas un viss pārējais, mm, bet tas, uz ko kanoni vairāk centrējas uz to, vai sakraments, uz to tādu sakramenta derīgumu, jo pārsvarā nosacījumi galvenokārt eh, galvenajās līnijās ir, lai, eh, lai sakraments būtu derīgi pieņemts. Un eh, tikai nu, derīgi pieņemts sakraments, viņš arī ir auglīgs. Un tieši pāvests vai koncils atbilstoši atklāsmēs svētajiem rakstiem runā par to, kas katram sakramentam ir, lai viņš būtu derīgs, lai viņš būtu auglīgs. Un tieši pāvesta izdotie šie likumi par sakramenta derīgumu eh, vai koncilā izdotie šie viņi eh, ir visai baznīcai vienoti, visā baznīcā, un tur nav tāda dažādība. Savukārt dažādība varbūt var atšķirties atšķirībā attiecībā uz likumīgumu. Šeit atkal tāda ļoti interesanta tēma. Derīgs sakraments, likumīgi svinēts sakraments, tādas divas ļoti dažādas lietas – Eh, svarīgākas no tiem ir derīgi. Jo reizēm var pieņemt derīgu sakramentu, bet, bet viņš var būt nelikumīgs. Un tur ir atkal tādas divas dažādas lietas. Derīgais tas ir uz to pašu būtiskāko attiecas, un eh, likumīgais atkal uz to izpildi, uz to formu, kas, kurai arī būtu jābūt ievērotai, bet ja tā nav ievērota, bet tā ir derīga, tad, nu, protams, ka sakraments ir derīgs. Piemēram, tāds viens piemērs, eh, grēku piedošana, jeb tā saucamā absolūcija, ko dod priesteris pēc grēksūdzes. Piemēram, ir kāds priesteris, kurš vairs nekalpo par priesteri. Nu, daži kaut kādi iemesli, kāpēc tas tā ir noticis. Un, eh, protams, viņam aizejot projām no priesterības, viņam nepazūd tas garīgais tas zīmoks, kas viņam kā priesterim uz mūžiem, kurš ir ordinēts un sveitīts bet viņam doties nav tiesību baznīcā darboties, nesvinēt mīses, nedot šo grēku piedošanu, jo, nu, likumi to viņam aizliedz darīt, normas. Un, piemēram, tāds priesteris, kurš ir aizgājis no priesterības, iedot kādam grēku piedošanu. Nu, to grēksūdzi pieņem. Sakraments ir derīgs, jo tas ir ordinēts priesteris, viņam ir šis svaidījums, bet no baznīcas vārda viņam nav likumīgi tādu tiesību to darīt. Līdz ar to viņš ir derīgs sakraments, bet nav likumīgs. Mm, toties, ja to dara priesteris, kurš joprojām kalpo baznīcā, tad tas sakraments ir gan derīgs, gan likumīgs. Bet savukārt, ja dot jums grēku piedošanu kāds, kurš nav ordinēts par priesteri, tur nezinu, seminārists, tad, protams, ka tas sakraments nav nederīgs, ne likumīgs, jo nu, tur nav ordinācijas sakramenta apakšā. Un eh, tas ir par to likumīgumu un derīgumu. Un, protams, tas arī tā birokrātiski izklausās, bet tam arī pamatā ir tāds, tāds, tāds uh, svētajos rakstos balstīta kārtība, jo uh, te mēs arī vēlāk runāsim par grēksūtas sakramentu, ka tas ir arī apustuļiem īpaši uzdots uzdāms, kur arī viņi paši arī rūpējas, kā šī gandarīšana, kā šis grēksūdzes, kā šī grēksūdze tiek tālāk nodota un kā viņa tiek īstenota baznīcā. Uh, Un, eh, jā, tā kā pāvests un konsils parasti ir tas, kas eh, izdod šos likumus par to, kas ir derīgs sakraments. Un savukārt arī svētais krēsls, kas ir arī pāvesta biroja šīs, šie visi dikastērija, viņi pārsvarā apstiprina liturģiskās grāmatas, piemēram, nu, kristības sakramentam, tur ir sava grāmatiņa, ko tur priesteris lasa vai misāli, kad svin priesteris svēto misi, uh, tad uh, tur arī sava grāmata, tur viss ir sīki aprakstīts, kā, kā viss notiek, kas pēc kā iet, kas pēc kā seko, un uh, tās it kā katrā valodā ir izdotas, bet tur arī ir tā, ka tad, kad vietējais bīskaps vai drīzāk vietējie bīskapi izdot jaunu to liturģisko grāmatu, viņi nevar tu tagad izdomāsim kaut kā pa savam un tad jau tā, tā arī darīsim. Tad šeit arī ir tā, ka viņiem jā, jāsaņem no Romas tās ceremonijas norādes, jāiztulko vietējā valodā un tad atkal jāsūta atpakaļ uz Romu, lai Roma atkal uzliek tādu kā zīmogu, kā apstiprinājumu, ka tās ir baznīcas liturģiskās grāmatas. Tas arī tāds, eh, varbūt reizēm var gadīties tā, ka tajā eh, Romā, tur dikastērijā, tajās pāvesta kūrijā nav neviena, kurš zina kādu tur vietējo valodu, bet nu, viņi tomēr palūdz kādam tulkam vai vēl kaut ko, bet ar tādu arī uzticību vietējiem bīskapiem, un tad viņi arī dod šo akceptu, ka tā ir tā grāmata, ka kamēr Roma nav apstiprinājusi kādu to liturģisko grāmatu misei vai lekcionāriem vai, vai, vai, vai slimnieku sakramentam, tad tomēr eh, arī, lai tas arī apstiprina tādu baznīcas vienotību. Un eh, tad arī diecais bīskaps eh, savā vietējā baznīcā uh, Viņš rūpīgi seko normām, lai tās viņa diecēzē tiktu ievērotas. Nu, viņš skatās, kā to Romā dara, seko tam visam līdzi, seko normām, un tad arī rūpējas, lai viņš pats, gan arī viņa kalpošanā tur esošie priesteri, diekoni un arī laiki, kur iesaistās kaut kādā veidā liturģijā, arī ievērotu šīs galvenās, šos galvenos noteikumus. Un, eh, protams, ka biskapam arī savas uh, kompetences robežās vienmēr ir eh, kaut kādas lietas, kas jā, nu, piemēram, biskups var noteikt sagatavošanos sakramentiem, piemēram, jā, nu, tad laulības sakramentam, uh, tagad, uh, nu, jābūt kanonos saka atbilstoši sagatavotam. Nu, atbilstoši sagatavots, tas jau ir jau tāds stiepts jēdziens, līdz ar to katrs bīskaps izdomā, ko nozīmē viņa diecēzē, labi sagatavoties laulības sakramentam. Nu, tur tagad eh, viens bīskaps saka sešus mēnešus pirms laulībām, tur jāpiesaka, jāaiziet tur, tur apmācība un tā tālāk. Cits atkal saka, tur manā diecēzē atkal jāaiziet laulāto tikšanās desmit nodarbības. Un var gadīties, ka nav vienādi divās blakus diecēzēs tie nosacījumi, bet katrs bīskaps ir tiesīgs izlemt, ko nozīmē labi sagatavoties laulības sakramentam pirms laulībām. <clears throat> Vai, piemēram, iestiprināšanas sakraments. Nu, kā, kā tam sagatavoties vai vēl kaut ko. Un e, tāpat arī bīskaps var izlemt kaut kādus noteikumus par sakramentu adorāciju savā, savā diecēzē, kaut kādus noteikumus, un, kas vairāk atbilst viņu situācijai, viņu iespējām. Un e, tad vēl seko bīskapu konference. Un daudz kur kanonos ir ļoti interesanti, ka pateikts ir darīt tā, tā, tā, bet, ja vietējā bīskapa konferences izlemusi darīt savādāk, tad dara tā, kā ir izlēmts. Protams, ka daudz, daudz tādas brīvības ir iedots bīskapa konferences izlemt, ņemot vērā vietas specifiku, valodu, kultūras kaut kādas iezīmes, kas, eh, kas var parādīties gan liturģijā, gan, eh, gan sakramentu svinēšanā, bet eh, tas nedrīkst nekādā gadījumā taisīt nekādas atkāpes vai kaut ko citu pateikt, kas būtu pretrunā ar to pašu būtiskāko, ka kā jau iepriekš minēja, ka pāvests vai koncils nosaka to, kas tad ir sakramenta derīgumam nepieciešams. Un to jau gan bīskapa konference, ne arī diecēzes bīskaps var lemt, kāds sakraments būs derīgs vai nē. Un tad līdz ar to tas ir, tā ir tā galvenā vadlīnija, bet par to tādu praktisko īstenošanu tad bieži vien arī vietējiem bīskapiem ir tāda arī diezgan liela iespēja pielāgot to savai situācijai. Un eh, Tas nozīmē to, ka baznīca ir viena, viņa svin šos sakramentus, un tā sekošana tām norādēm, tā ir arī paklausība baznīcai, kā, kā arī <clears throat> kardināls Roberts Sāra, kurš kādreiz arī bija e, sakramentu un kulta lietu kongregācijas prefekts savā laikā, viņš arī bija teicis, ka tieši tur arī bieži vien vai priesteriem vai, vai tiem, kas ir iesaistīti liturģijā, tur parādās arī viņu paklausība baznīcai, jo reizēm var izlasīt, kas tur rakstīts tajā grāmatiņā, kā tur visam ir jābūt un kā tas ir teikts, un, vai kanonos, kā tas ir teikts, un tu izdomā, eh, viņi jau nezin tur Romā mūsu situāciju, mēs te pa savam varam darīt. Nu, tas arī parāda varbūt arī tādu mm, nepaklausību baznīcai, ka tomēr arī kaut vai tāda sīka lieta, bet eh, tas arī tāda laba, laba liecība paklausībai baznīcai, ja mēs daram tā kā, tā kā tas ir eh, nolemts koncilā vai kā to pāvests ir pateicis, un tas tālāk iet uz vietējām baznīcām. Un tāpēc arī tas mums tāds liels izaicinājums būt paklausīgiem baznīcai, un e, jā, atgriežoties pie tā, ka mēs esam vienoti baznīcā, tāpat kā Kristus ar baznīcu ir vienots, un tāpēc arī šī sakramentu svinēšana, šī kārtība, šīs normas, kuras apustuļu pēcteči bīskapi e, īsteno un nosaka, kā tas ir svināms, kā tas ir darāms, un, protams, saskaņā ar svētajiem rakstiem, ar šo atklāsmi. Un, e, jā, tad arī tagad dosimies īsā muzikālā pauzē, pēc kuras mēs šī raidījuma jau trešajā sadaļā iziesim cauri visiem septiņiem sakramentiem, tādā ļoti koncentrētā veidā, un ko tad kanoni par katru no šiem saka? you were there. Darbie rādījumi arī klausītāji, esam atpakaļ raidījumā baznīcas tiesību likločos un eh, atgādinu, ka droši varat iesaistīties, ja ir kādi jautājumi, neskaidrības, eh, vai arī gribat kaut ko pakomentēt par šo tēmu, par sakramentiem un kanoniskajām tiesībām, tad eh, droši zvaniet uz studiju 67969131 vai arī sūtiet īziņu studijā 266 77272. Un e, šodien tēma ir kanoniskās tiesības un sakramenti, kāda tā ir saistība. Iepriekš raidījumā arī mēs to izrunājām, ka, ka Jēzus apustuļiem ir devis šo varu svētdarīt caur baznīcu, caur šo baznīcas kopienu, svinēt sakramentus, un ka tas ir arī, <clears throat> ka baznīcas vadītājiem, ganītājiem ir arī šis uzdevums un tiesības noteiktos e, likumus, tos tās normas, kas ir nepieciešams, lai varētu pieņemt sakramentus, kas ir atkal mūsu pašu tāda personīga tikšanās ar Dievu un tu, Dieva žēlstību pieņemšana. Bet tāpat laikā arī, lai tā būtu auglīga, tā ir nepieciešams arī sagatavoties un būt arī attiecīgi pašam sagatavotam. Um, <clears throat> iziesim cauri visiem sakramentiem, un kā jau minēju iepriekš, ka nav iespējams iziet visiem sakramentiem cauri tādā ļoti padziļinātā veidā, iziesim tikai tā ļoti virspusēji katram sakramentam pastāstīšu, ko, katrs, ko par katru sakramentu saka kanoniskās tiesības. E, vienīgais būs mums tāda iespēja, par laulības sakramentu būs atsevišķs raidījums, par laulības sakramentu un arī baznīcas tiesu, un tas ir tāds arī nedaudz sarežģītāks jautājums visā sakramentu kanonisko tiesību lietās, kas attiecas sakramentiem. Jā, un tad iziesim caur visiem šiem baznīcas septiņiem sakramentiem, ka pirmais tas ir kristība, pirmais arī uh, jaunās derības sakraments, kas jau, kā minēju, ka ir vienotība ar Kristu un baznīcu, ka nokristīt cilvēks, viņš kopā ar Kristu tiek ievests jaunā dzīvē, kā saka arī svētie raksti, un kopā ar Kristu arī iet viņa baznīca, nevis tur atdalīti. Un, uh, jā, par ko tad par kristību saka, ka galvenokārt kristīts var tikt tikai tāds cilvēks, kurš nav kristīts ka divreiz kristību vai trīsreiz un vēl vairāk, protams, ka nevar pieņemt. Un, protams, e, ka tie, kuri sniedz šo kristības sakramentu, tie ir bīskaps, priesteris, diekons un, protams, arī ekstrēmā situācijā, kad kāds nekristīts cilvēks ir nāvis briesmā, nāvis briesmās, bet vēlas tikt kristīts, tad arī jebkurš to var izdarīt. Tad tas galvenais ir, protams, ūdens, iemērkšana ūdenī vai ūdens uzliešana uz galvas, izsakot vārdus, es tevi kristīju, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Un e, tāpat arī, ko saka par to, ka ir iespējams kristība zem nosacījuma. Tā varbūt, varbūt var gadīties tā, ka otrais kādam, vai trešreiz, vai vēl kaut kā, bet kristība, protams, tikai viena. Ir gadīties tā, ka cilvēks viņš īsti nezina, viņš ir nokristīts vai nav. Tur viena vecmāmiņa teica, ka viņš ir kristīts, otrs teica, ka nav kristīts. Un ko tagad? Uh, dokumentu nekādu nav, krustvecāku nav, nekādu liecību nav, un tad veids šo garīdznieks kristību zem nosacījuma, un tad tie vārdi, kas tiek izteikti, tu nezinu Pēteri, ja tu neesi kristīts, es tevi kristīju Dievu tēlnā un svētā gara vārdā, amen. Vārdi, ja tu neesi kristīts, ja tu esi kristīts, tad tad viss kārtībā. Ja? Bet, ja nē, tad tagad ir īstā kristība, jo kristība ir tikai viena. Un, protams, <clears throat> attiecībā uz kristību jau tiek ieteikts bērnam, jau pēc iespējas ātrāk, kad viņš jau piedzimis, ka vecāki viņu aiznes nokristīt. Un tad, protams, ka cik vien iespējams to ātri var izdarīt. Un, ja to izdara līdz septiņu gadu vecumam, protams, nav jāvērt līdz septiņiem gadiem. Bet, nu, dažādas ir tās situācijas, tad, protams, viņam tā kristība netiek liekta. Bet, ja persona jau sasniegusi septiņus gadus un jau vairāk, jau tas ir prāta vecums – Un, ja tāds grib gatavoties cilvēks eh, kristībām, tad viņam jau nepieciešama sagatavošanās, jo viņš sagatavojas, jau vairāk saprot, kas ir kristība, un tāpat arī sagatavojas eh, pirmajai svētajai komunijai un iestiprināšanai. Un eh, tas ir tas pirmais sakraments, kristība, ar kuru cilvēks kļūst par dieva bērnu un ienāk baznīcā. Un tad savukārt iestiprināšanas sakraments, svētā gara nonākšana, īpašās svētā gara žēlastības, uh, Un uh, iestiprināšanas sakramentu kanoniskās tiesības saka, var pieņemt cilvēks, kurš vēl nav iestiprināts, bet kurš ir kristīts. Un uh, tie, kuri piešķir šo sakramentu, tie ir bīskaps tādā normālā kārtībā, bet arī atsevišķās reizēs bīskaps var arī deleģēt kādu priesteri, kurš niec šo uh, iestiprināšanas sakramentu. Protams, priesteris pats no sevis nevar sniegt šo iestiprināšanas sakramentu, ja viņam bīskaps biskups viņu tam nav deleģējis. Un, eh, jā, tāpat arī krustvecāki gan kristībā, gan, gan, gan, gan iestiprināšanā arī kanoni nosaka, kādiem tad jābūt krustvecākiem, kuri paši ir labs piemērs, paši ir katoļi. Un tā. Un tad eh, tālāk ejam uz trešo sakramentu, kas ir Euharistijas sakraments, kas ir pats galvenais un centrālais, kas ir arī baznīcas dzīves avots un virsotne – ko, protams, tā ir svētā mise, visa centrā, ko var svinēt, vadīt šo liturģiju Kristus vārdā bīskaps un priesteris, neraudzēta maize un vīns, un, protams, ka stingri jāpieturās pie liturģiskajiem priekšrakstiem, ka nevar tur kaut ko no mises izlaist, aizējot tikai uz šiem konsekrācijas vārdiem, bet, ehm, protams, ka ir jābūt visai kārtībai, gan grēku nožālai, gan lasījumiem, uh, upurdāvnu sagatavošanai un visu, ko nosaka liturģiskie priekšraksti. Tāpat arī tiek runāts, kas tad var iet pie svētās komunijas, cilvēks, kurš ir žēlistības stāvoklī, proti vismaz reizi gadā katolim ir pienākums pieiet pie svētās komunijas. Un, e, protams, kā jau sākumā minēju, ka ejot pie komunijas ir jābūt žēlstības stāvoklī. Tas, nu, mēs esam brīvi no smaga grēka ja pieņemsim, ir kaut kāda neregulāra situācija, tās pašas laulību lietas nesakārtotas, kopdzīvē bez laulības, vai arī ir kaut kāds smags grēks, kurš nav pie grēksūdzes izsūdzēts, tad tomēr tas mums eh, neļauj pieņemt šo svēto komuniju, jo tā ir tā žēlstība, ka pats Dievs, pats Dievs tikai var ienākt tīrā sirdī. Tas ir tāds nosacījums. Protams, to neviens nekad nevar pārbaudīt, ne kanoni, ne tur pāvests vai vēl kaut kas. Tā ir tomēr jau katram cilvēkam pašam ir jājūt un jāsaprot tas. Bet, nu, protams, baznīca nosaka šos nosacījumus un aicina pie tiem turēties un mēģināt sevi saprast ar sirdsapziņas izmeklēšanu. Tāpat arī attiecībā uz šo sakramentu <clears throat> kanoni un liturģija runā par adorācijām, procesijām. Un eh, ejam tālāk, tad ceturtais sakraments ir šis gandarīšanas sakraments. Tur, kā zinām, ka visi esam cilvēki un pēc kristībām jau esam grēkojuši, tad mēs arī Mums ir iespēja atjaunoties šajā žēlstībā, nožēlojot grēkus, saņemot eh, grēku piedošanu no Kristus caur garīdznieka, nu, bīskapa vai priestera rokām. Un eh, šeit ļoti interesanti tas, ka, kā jau arī minēju, ka var gadīties tāds, ka ir priesteris, kurš vairs nekalpo, viņš var dot derīgu grēku piedošanu, uh, bet nelikumīgu. Tad šeit tomēr ir tā, ka ja priesteri kādu ordinē, arī jaunu priesteri, kad viņi ordinē, viņam, ja bīskaps konkrētiem vārdiem kaut vai mutiski nav devis šo atļauju, viņš arī nevar iet pieņemt grēksūdzes. Tā vēl nepietiek tikai ar ordinācijas sakramentu, kaut arī viņš to var darīt, būs derīgi, bet nebūs likumīgi, un tāpēc arī bīskaps dod vēl atsevišķu atļauju jaunajam, eh, jaunajam priesterim, vai rakstiski, vai mutiski viņš to ir devis, jo bieži vien tā, ka uh, priesteri ordinē, viņam bīskaps neko nav teicis, pirmo mēnesi viņš tur svin svētās misas, un, bet nebiktē, jo viņam bīskaps neko nav teicis, bet tad, kad viņu pieņemsim nozīmē kādā draudzē par vikāru, nu, tad ar to pašu jau tiek saprast, ka viņam ir uh, arī grēksūdzes šī, šī atļauja. Un uh, tas arī tā izriet no šīs apustuliskās sūtības, kur Jēzus uzlika mācekļiem rokas, sakot, saņemiet svēto garu, un grēkus piedosiet tiem, tie tiks piedoti. Un, uh, tieši šis apustuliskā pilnvarošana grēku piedošanai Kristus vārdā. Un tāpat arī par gandarīšanas sakramentu runājot ir arī attiecas visas atlaidas, tāpat arī esam tagad jubilējas gadā, ko pāvests ir izsludinājis un arī daudz kur katoli LV var lasīt par to, kur un kādas atlaidas var saņemt arī tādā īpašā veidā tādu īpašu grēku piedošanu, jeb tādu dziedināšanu no tām visām grēka sekām, un kā pateicību Dievam par viņa žēlsirdību. Un tad piektais sakraments ir slimnieku sakraments, kur jau cilvēks, kurš ir ar veselības problēmām eh, vai gados, arī tiek aicināts saņemt šo sakramentu kā stiprinājumu, kā palīdzību izturēt ciešanās grūtībās, un šo sakramentu var sniegt e, bīskaps un e, priesteris. Un e, reizēm kādreiz likās, senos laikos, ka slimnieku sakraments tas ir tad, ja mirst, tikai vienreiz viņu var saņemt, bet tas tā nav. Tas, protams, arī ir viens, viena no funkcijām, ka viņš sagatavo mūžīgai dzīvei, bet eh, viņš arī dod spēku, pārdabisku spēku arī šajā slimības brīdī. Un tad eh, pēdējie divi sakramenti, kas kalpo arī kopienai, ordinācija, un ordinācijai, protams, tur arī kanoniem ir vesels, vesela virkne ar nosacījumiem – kur gandrīz vai vesels raidījums būtu vajadzīgs, kur, ko var ordinēt par diekonu, ko var ordinēt par priesteri, ko var ordinēt par bīskapu. Kaut arī, ko var ordinēt par bīskapu, mēs jau pieskārāmies vienā no iepriekšējiem raidījumiem, kad runājam par baznīcas hierarhiju. Uh, tur arī ir arī atšķirības, kad ir uh, derīga šī ordinācija, kad viņa var nebūt, var nebūt derīgam, tad tur arī, tur kā to kristīts vīrietis ar ar vēlmi kalpot un, un bīskaps, derīgi ordinēts bīskaps, kurš viņu ordinē. Tas ir tāds pamatnosacījums. Un eh, pēdējais sakraments ir laulība, par kuru mēs runāsim kādā no nākošajiem raidījumiem, kur atkal derīgumam ir arī ļoti sarežģīta, sarežģīta struktūra, sarežģīta sistēma, kur atkal atšķirībā no visiem pārējiem sakramentiem ir atkarīgs no abu cilvēku savstarpējiem nodomiem un gatavības veltīties viens otram laulības, laulības dzīvē. Un tur arī nāk klāt gan izpratne, gan nodoms, gan arī psihoemocionālā gatavība, fiziskā gatavība tajā visā ienāk iekšā, bet par to jau mēs, protams, runāsim raidījumā, kas tam būs veltīts. Un e, noslēgumā pateicos jums katram par to, ka klausījāties, ņēmāt dalību, un e, arī novēlu sveitīgus šos svētkus, šo kunga atklāšanu, šo zvaigznes dienu, lai arī mēs sekojam kunga norādē mūsu dzīvē, lai arī vienmēr esam gatavi un labi sagatavoti viņu satikt īpaši tādās, īpaši tajā žēlistībā, ko viņš mums sniedz caur baznīcu un sakramentiem. Paldies un lai tev slavēts Jēzus Kristus! Tu klausījies raidījumu Baznīcas tiesību līkločos un tas bija iespējams pateicoties taviem ziedojumiem.